Радіо ми не мали. На цьому острові Ландруб знайшов багаті поклади золота. Шкіпер Ларсен не сказав команді, де саме ці поклади, і взагалі не говорив про золото до останнього часу, поки не приготувався до нападу на «Лахтак». Коли я розбився і мене принесли сюди, тут же опинився Ларсен. Побачивши, що я опритомнів, він наказав мені не признаватись, що я знаю англійську мову. Після того Ларсен замість себе послав сюди ландрупа, який теж удавав, ніби не розуміє англійської мови. Перед останнього разу ландруп прийшов сюди з Карсеном, який погодився на пропозицію Ларсена взяти участь у нападі на лахтак. Мені сказали, що вся команда вимагає від мене, щоб я підтримав їх. Що далі було, ви знаєте. Лейте врятував Карсена. Я почував вдячність за те що мене знайшли і вилікували. Разом з Карсеном ми спостерігали життя на лахтаку. Симпатії наші до команди зростали. Нарешті, коли вийшла газета, і я прочитав статтю про спілку і дружбу, наші наміри остаточно похитнулись. Після останніх відвідин ландрупа він сказав нам про час нападу. Ми вирішили повідомити вас про це. Кар потиснув руку гарпонникові і спитав Скажіть, що збирався зробити Ларсен, захопивши лахтак? Він вважав, що з допомогою динаміту і амоналу зможе вивести пароплав із криги. У нього був план навантажити пароплав золотою рудою і, покинувши вас на острові, плисти в Норвегію. Там він думав вивантажити золото, вивести лахтак у море записати в журнал, де ви знаходитесь, і пустити пароплав на призволяще десь біля Мурманська. Так, принаймні, говорив нам Ландруб. Я вам щиро вдячний, ще раз подякував Кар. Розділ шостий. Як тобі, Павлюк, не соромно, напався зорін на Павлюка. Чого ти крився від нас? Павлюк посміхнувся, щоб не глузували. Я боюся, лукаво примружуючись, втрутився в розмову торба, що ти з нас глузуєш. Ми ж у радіо нічого не тямимо. А ти поцвінькаєш там радіо ключем і кажеш, передав. Подержиш навушники і кажеш, прийняв. Добре. Я вашої радіограми не передаватиму, відповів Павлюк. Та ні, я ж тебе знаю. Ти людина порядна, а я це так пожартував виправдувався механік. Знаєш, усякі радисти є. От, наприклад, історія. Плавав я на пароплаві три погибелі. Всі всміхнулися, почувши таку назву пароплава, і приготувалися слухати механіка. Був у нас радист проша. П'янюга непроситній. Розгорнули ми культ роботу. Вирішили випускати бюлетень останніх новин. Звичайно, у такій справі багато залежить від радиста. Він же мусить приймати по радіо різну інформацію. Прийшли до нього і просимо. Прошу, будь ласка, візьми громадське навантаження. З охотою каже. Другого ранку приносить аркуш списаного паперу. Прийняв, каже, інформацію. Там повідомлення про загальний страйк у Парижі, про повстання в Єгипті, про з'їзд лікарів у Москві, про будівництво нової фабрики. Все наче як слід. Ми радіємо прошу до громадської роботи втягли. Другого дня Проша прийняв інформацію, що завалився Панамський канал. Австрія оголосила війну Аргентині. Помер президент в Індії. Винайдено підводний човен, який може спускатись на дно у найглибшому місці океану. На пароплаві тільки розмов що про це. Третю ніч випало так, що мені довелося стояти на вахті з вечора до ранку. Зазирну до просі, думаю, дізнаюся, що він нового почув. Приходжу раз, проша спить. Приходжу вдруге, проша спить, втретє спить. Ну, думаю, будемо сьогодні без інформації. Коли вдень проша приносить здоровенний аркуш, увесь пописаний, і каже Цілу ніч не спав, усе слухав. І написано в тому аркуші, що в Японії землетрус потонув острів Фудзіяма, у Нью-Йорку згорів палац президента.